Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala ashrafil anbiya'i ve imamil mursalin. Nebiyyina Muhammadin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sallam Amma ba'd. Assalamu alaykum rahmatullahi rahmatullohi va barakatuh. Aziz mujohid aka-uka birodarlar, bugungi o'tadigan darsimiz Shahid Sheyx Anwar Avlaki rahimahullohda Alloh subhanahu va taoloning mu'min bandalariga bergan 25 va'dasi haqidagi mavizasiga asosan darsimiz tayyorlangan. Xo'p, bu kishi ana shu Alloh subhanahu va taoloning mu'min bandalariga bergan 25 va'dasini zikr qiladi. Bu va'dalar Alloh taolo mana mu'min bandalarga bir qancha va'dalar bergan, lekin bu va'dalar hammasi degani emas, lekin bu kishi 25 tasini zikr qilib o'tadi. Xo'p, shu kishini demak mauizasiga asosan darsimizni saylaymiz. Xo'p, demak Alloh subhanahu va taoloni birinchi va'dasi ya'ni mu'min bandalarga. Kelinglar, mu'minlarni avval qisqacha ta'rifini tanishib olaylik, ta'rif berib olaylik. Ya'ni shar'iy islohga ko'ra Alloh taolo demak mu'minlarga 25 va'da beryapti. Mu'minlar kim? Mu'minlar iymon keltirganlar. Iymon nima edi? Bilinglarki, iymon iqrorun bil lisan. Til bilan iqror etishlik. Va tasdiqun bil qalb. Ya'ni tiliz bilan Allohni yagona iloh ekanligini, barhaq ma'bud ekanligini iqror etasiz. va Alloh subhanahu va taolani yani boshqa iymonda nimalari bor? Ya'ni kitoblarga bo'lsin, farishtalarga bo'lsin, oxirat kuniga bo'lsin, hisob kitob bo'lsin va yana nima? Qadarda yaxshi yomon Alloh taolodan ekanligiga iymon keltirishlik. Mana shu narsalarga biz nima qilamiz? Biz tilimiz bilan iqror etamiz, qalbimiz bilan tasdiq etamiz. Va hamda amal amal qilamiz. Islomning rukunlariga, Alloh taolaning buyruqlariga amal qilamiz. Va bilillaki ahli sunna va jamoat e'tiqodiga ko'ra iymon yazdadu bit-to'a, itoat bilan, solih amal qilishi bilan ziyoda bo'ladi va yanqusu bil isyon gunoh bilan noqis bo'ladi. Lekin ba'zi bir adashgan toifalar o'tgan tarixda ba'zi murjiya insonlar nima qiladilar? Bu murjiyalar sifatlardanki amalda iymon ajratishlik. Ya'ni iymonga amal zarar qilmaydi deyishlik, ya'ni iymon bir xil turaveradi, amal, ya'ni solih amal uni ko'paytirib olmaydi, gunoh qilishlik uni kamaytirib olmaydi, e'tiqod qilishlik bu murjiya e'tiqodi bo'ladi. Demak, iymon amallarga ko'ra ziyoda kam bo'ladi. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo mana shu iymon sohiblariga iymon keltirib va iymonini isboti sifatida solih amal qilgan bandalariga beradigan birinchi va'dasi bu birodarlar ogoh bo'linglarki jannat bo'ladi. U iymon keltirganlariki, Alloh subhanahu va taologa hech bir narsani sharik qilmaydi. Alloh taolagagina ibodat qiladi. Alloh taoladan boshqa hamma tog'utlarga kofir bo'ladi. Allohdan boshqaga sig'inmaydi. Allohgagina ibodat qiladi. Allohgagina sig'inadi. Allohgagina iltijo qiladi. Allohdangina panoh so'raydi. Allohgagina tavakkul qiladi. Allohdangina yordam so'raydi. Allohgagina bor dardini Alloh taologa aytadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa shariksiz bog'lanadi. kichkina va katta shirkdan o'zini pok tutadi. va Alloh taoladan boshqa tog'utlarga kofir bo'ladi. Fa Fama yakfur bit tog'ut va yu'min billah. Faqad istamsaka faqad istamsaka bil urvatil usqa. Kimki tog'utlarga kofir bo'lsa va Allohga iymon keltirsa, u uzilmas, ya'ni mustahkam arqonni ushlabdi deyapti. Ya'ni e'tibor beringki, avval tog'utga kofir bo'lishni muqaddam qilyapti. Avval nafi. La ilaha, ya'ni hech qanaqa iloh yo'q. illalloh Alloh magaram Alloh taolo haqlik barhaq barhaq ma'bud bordir. Ya'ni avval nafi, Ya'ni Alloh taolaga iymon keltirgan deganda ichiga mana shu narsalar kirib ketadi. Ya'ni tog'utga kofir bo'lmay turib, biz birodarlar iymon keltirgan hisoblanmaymiz. Alloh taolo mana bu 25 va'da beradi, 25 ta va'dasini hozir aytib o'tamiz. Bu mana shu sifat egalariga, ya'ni tog'utga kofir bo'ladi, Allohga iymon keltiradi. Vallazina amanu ichiga mana shu narsa kiradi. Demak, tog'utga kofir bo'lish kerak. A tog'utni bilmagan odam unga qanday kofir bo'ladi? Hop, tog'ut nima edi u? Kullu ma yu'badu min dunillah. Allohdan boshqa ibodat qilingan barcha jonli, jonsiz hamma narsa. Tirik bo'lsin, o'lik bo'lsin, farqi yo'q. Hammasi nima bo'ladi? U tog'ut hisoblanadi. Allohdan o'zgaga ibodat qilingan barcha narsa. Mana shu narsalarga siz kofir bo'lasiz. Ularni inkor etasiz, rad etasiz va Alloh taolaga iymon keltirasiz. va so'ngra solih amallar qilasiz. Demak, mana shunday sifat egalariga Alloh subhanahu va taolo bir qancha va'da berdi.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 Xolidina fiha bada ular ana shu jannatda mangu qolajakdirlar. Va'idallohi haqqo. Mana bu va'da haq va'dadir deyapti Alloh taolo. Bu Alloh tarafidan bo'lgan haq va'da, mana bu jannat va'dasi haq va'dadir. Wa man asdaqu minallohi qila. Ta'kid bu. Allohdan ko'ra so'zda kim sodiqroq deyapti. Albatta, Robbimizdan ko'ra sodiqroq hech kim yo'qdir. Eng sodiq, o'zini ahdiga vafo qiluvchi Robbimizdir. Wa man affa bi ahdi min Alloh. Allohdan ko'ra ahdiga vafodor kim bor deydi Alloh taolo. Mana demak Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan va solih amal qilganlarga jannat va'dasini beryapti. Bu umumiy iymon keltirgan mu'minlarga va'dasi. Endi xossatan mujohidlarga, xossatan muhojir mujohidlarga ham va'dalar bor, birodarlar. Alloh subhanahu va taoloni mujohidlarga Alloh taolo bergan darajatlari bor. Alloh taolo tayinlab qo'ygan mana hadis sharifda kelgandek 100 ta darajasi bor. Mujohidga 100 darajani tayinlagan. Ya'ni mujohidlarning amaliga ko'ra, uni qilayotgan xizmatiga ko'ra, mana bu o'rinda islom g'urbatda bo'lib turgan vaqtida u ana shu sovuqda bo'lsin, issiqda bo'lsin, o'zini ahli oilasidan yiroqda bo'lsin, sovuq kunlarda, issiq kunlarda mana janglarga boryapti birodarlar. Mana bu birodarlar qilayotgan zahmatiga ko'ra, qilayotgan xizmatlariga ko'ra Alloh subhanahu va taolo jannatda darajasini ko'taradi. Mana bu jannat bergan bergan Alloh taolo va'da berayotgan jannat ham birodarlar hammaga bir xil bo'lmaydi. Bir xil makon emas u. U kishining amaliga ko'ra nima bo'lar ekan? Biridan biriga farq qilar ekan. Demak, mana shu jannatni Alloh taolo xossata mujohidlarga ham Alloh taolo va'da qildiki, bay orqali. Alloh taolo aytdiki, "Innalloha hashtaro minal mu'minina anfusahum va awwalahum bi anna lahumul janna." Albatta Alloh mu'minlardan jonlarini, mollarini evaziga jannatni barter qildi-da. Nima qildi? Joni bilan molini evaziga jannatni Alloh taolo berish bilan sotib oldi. Sizga Alloh taolo jannatni beryapti, sizdan uni evaziga nima? Joningiz bilan molingizni sotib olyapti. Biz demak jonimizni, molimizni Allohga sotamiz, sotdik, Alloh taolo bizga jannatni va'da qilyapti. Tushunali, bu xos mujohidlarga bu berilayotgan va'da bu narsa. Ya'ni Alloh taoloning yo'lida jihad qilayotgan bandalarga beradigan va'dasidir. Bu birodarlar Alloh taolo berayotgan bu jannatiki Alloh subhanahu va taolo mana bu jannatda tamomiy rohatlarni qilib qo'ygan. Ya'ni insonni Alloh taolo biror bir qalbiga g'ashlik qiladigan, qalbini siqadigan biror bir dard qilmadi Alloh taolo. Hamma baxtu saodat mana shu jannatda. Hamma solih bandalar mana shu jannatda bo'ladi. Payg'ambarlar mana shu jannatda bo'ladi. Mana shu jannatda Alloh taolo va'dasini beryapti. va u jannatiki u jannat biror bir g'am bo'lmaydi. U jannatiki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana bu dunyoda eng qiynlangan inson, eng hayoti bir tamomiy bir qiyinchilikda o'tgan inson qiyomatda olib kelinadi deyapti. Jannatga bir marta solinadi deyapti. Hali abadiy yashamadi u. Bir marta solindi, olindi. Unga savol beriladi: "Sen hayotda biror marta qiyinchilik ko'rdingmi?" desa, "Ko'rmadim" der ekan. Bu hayoti davomida kofirlardan ko'rgan zulm, hayoti davomida turmalarda o'tirgan birodarlar bor. Hayoti davomida mana shunday hijrat, jihod maydonida sarson vatan vatan gado bo'lib yurgan birodar qancha-qancha musulmonlar bor. Ya'ni mana shu insonlarni Alloh taolo bitta jannatga solganda, sen hayotda biror marta qiyinchilik ko'rdingmi? Yo'q der ekan. Inshaalloh unutiladi bu birodarlar. 10 yil, 15 yil turmada o'tirgan birodarlar bor. Hayoti sovuq xonalarda qiynalib o'tganlar bor. Jannatga bitta solinganini unutadi birodarlar. U kun mana bu birodarlar 15-20 yildan beri sangarma-sangar jihodma-jihod yurib, ana shu kofirlarni, hatto kemtiradining ichigacha janglar kirib, shiddatli janglar ko'rgan, bomborlar tagida yurgan mujohidlar ham qiyomatda bitta jannatga solinganda nima qilar ekan? Mana bu mashaqqatlarni unutib yuboradi. Bir soniyada unutadi. Hamma mashaqqatlar undan chiqib ketadi jannat kirishlik bilan. To'g'ri mashaqqat. Bo'lma mana hamma bu islom diniga kirgandan keyin hamma o'zining iymoniga yarasha imtihon ekan. Hammaga oson emas. obiyati mujohid bo'lsin, tashqaridagi uzrli muhojirlar bo'lsin, jihad maydoniga kela olmayotgan, xoh turmadagi birodarlar bo'lsin, hammani o'ziga yarasha dardi bor. Robbim Alloh degan insonga albatta imtihon kelyapti. Mana bu insonlarda har biriga nima bo'lar ekan? Ana shu jannatga kirganini unutib olar ekan. Hamma dardini unutadi. Hali bu dunyoda o'kinib-o'kinib ketgan qalblari unda rohatlanadi. Ana shu jannatga kirganda. Va buni muqobilida mana bu dunyoda kofirlar ko'rinishdan mazza qilib yashayotgandir. Fosiqlar mazza qilib yashayotgandir, munofiqlar mazza qilib yashayotgandir. Ular ham olib kelinadi. Mana bu dunyoda eng rohatlangan inson olib kelinadi deyapti. Uni ham dozaxga bir marta solinadi deyapti. Hali abadiy jahannam tortib ko'rmadi azobini. Bir marta tushdi chiqdi. Sen hech bu dunyoda rohat ko'rdingmi desa yo'q dar ekan. Bo'lmasam hayotini rohat o'tgan. Biror marta mazza qildingmi bu dunyoda desa yo'q dar ekan. Qarang. shuncha hayoti davomida mazza qilgan hayotlarni unutib olar ekan. Bir soniyani ichida. Demak, mana shunday jannatni birodalar, siz bilan bizga Alloh taolo va'dasini beryapti. Iymon keltirib solih amal qilganlarga, xosatan bo'lmasa siz bilan bizga mana jihod maydonlarini Alloh nasib qildi. U jannatiki u jannatni mana hamma orzu havas qiladi. U jannatdagi Muhammad islom boradi unda. U jannatdagi unda ostilardan anhorlar oqadi, asallar oqadi, sutlar oqadi. U jannatdagi hech bir qiyinchilik bo'lmagan. Alloh subhanahu va taolo u jannatdagi bandalarni chaqirib turib, sizlarga bugundan keyin sizlar kasal bo'lmaysizlar, doim sog'lom bo'lasizlar. Sizlar g'amgin bo'lmaysizlar, doim xursand bo'lasizlar. Sizlarga hech qachon g'azabim bo'lmaydi deyiladigan jannat u jannat. Alloh taoloning mehmonxonasi. Mana shu jannat va'da beryapti birodarlar. Mana shu jannatga birodarlar bilingki, endi olib boradigan bir qancha solih amallar bor. Ya'ni ba'zi amallar bo'ladi, u jannatda darajangizni ham oshiradi va unga yetishingizni ham tezlatadi. Hasan al-Basri aytadiki, ogoh bo'linglar, mana shu jannat, Alloh va'da berayotgan jannatga eng tez olib boradigan yo'l bu jihod dedi. Boshqa amallar ham olib boradi, lekin jihod eng tez olib boradi dedi. Ya'ni bu yerda bir yangi hijrat qilib kelgan vaqtimizda bir eski otaxonlardan biri aytgan ediki, "Bolalarim, sizlar jannatni oldiga kelib qoldinglar" degan edi. Ya'ni shunday jannatda eshigining tagida turibsizlar degan edi. Bitta bitta shahid bo'ldingiz, shunda kirib ketasiz inshaalloh. Shahidki qabr hayoti ham yo'q hatto. Ya'ni shunaqa yaqin yerga kelib qoldik, birodarlar. Ya'ni jannat demak, jannatga demak jihod eng tez olib boradigan yo'l ekan. Va bu demak Alloh subhanahu va taoloning birinchi va'dasi. Jannatda agar ta'riflaydigan bo'lsak, jannat haqida ko'p oyat hadislar nihoyatda ko'p. Biz demak mana shu hozir aytib o'tgan ozgina sharhimiz kifoya deb o'ylaymiz. Zotan jannat haqida agar dars o'tsak o'zi silsilaviy ancha dars o'tishimizga to'g'ri keladi, birodarlar. Shuning uchun keyingi nimaga va'daga o'tib ketaveramiz. Keyingi va'da bu nur bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning keyingi mu'minlarga beradigan ikkinchi va'dasida Anvar avlaki nurni zikr qiladi. Alloh taolo nuriga biz birodarlar ehtiyojimiz katta. Mana bu dunyoda ham, oxiratda ham. Mana bu dunyoda ham agar Alloh subhanahu va taolo siz bilan biz zulmatlardan nurga olib chiqmasa, tamoman qorong'ulikda qolib ketamiz. Mana bu dunyoda ham Alloh taolo mu'minlarga nur beradi. Va oxiratda ham birodarlar nihoyatda muhtojmizki, oxirat zulmatida sirotdan o'tish kerak bo'lgan vaqtda shunday qorong'ulik bo'ladi deyapti. Nihoyat zulmat bo'ladi, inson undan qadam bosa olmaydi, yura olmaydi. Mana shunday dahshat qiyomat kunida zulmat bo'lib turgan vaqtda mu'minlarga Alloh taolo nur va'dasini berdi. Bu haqida Hadid surasida shunday Alloh taolo bayon qiladi. Hadid surasining 12-oyati. Alloh taolay aytadi: "Yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha zalika huwa huval fawzul azim." Mana bu kunda, qiyomat kunida siz mu'min va mu'minalarni nurlari oldi taraflarida, oldi taraflarini va o'ng taraflarini yoritib ketayotganini ko'rasiz dedi. Mana bu kunda Alloh taolo mu'min mu'minalarga iymonlariga yarasha Alloh taolo nur beradi. Ularni amallariga ko'ra Alloh taolo nur beradiki, ular nima bo'ladi? Nurlari oldilarini, yon bosh taraf, o'ng taraflarini yoritib ketadi. Va u kunda ularga aytiladiki, "Bushrokumul yawma jannatun tajri min tahtiha anhar." Bugungi kunda sizlarga beriladigan xushxabar ostlardan anhorlar oqib turadigan jannatdir. U jannatiki unda sizlar menga qolajaksizlar. Mana shu jannat xabari sizlarga bo'ladi deb aytiladi. Zalika huval fawzul azim. Mana shu narsa, mana shu jannat xabari berilishiga, mana bu nurni berilishiga buyuk yutuqdir deyapti Alloh taolo. Buyuk g'alabadir mana bu. Mana bu kunda Alloh taolo nur berishiga. Butun tamoman zulmat bo'lib turgan vaqtda. Va buni muqobilida mana bu kunda mu'minlarga Alloh taolo nur beradi. Mana bu kunda endi munofiq munofiqlarni ham ularga nurdan mahrum bo'linishligi haqida Alloh taolo keyingi oyatda bayon qilyapti. Nimaga kofirlarni bayon qilmayapti? Chunki u kofirlar u zulmat qolishiga aniq u. U o'zlarining ham zulmatda qolishiga ularga ma'lum bo'ladi. Lekin mana bu yerda munofiq munofiqlar zikr qilinyaptiki, ular mu'minlar orasida bo'ladi. Ular o'zini mu'min qilib zohirda ko'rsatgan va ular o'zlariga qiyomatda ham bizga nur bo'ladi, biz namoz o'qiyamiz, roza tutganmiz, musulmon bo'lib yashaganmiz deb o'ylab turgan vaqtida ana shuncha ularning holati bayon qilinyapti. Mana Alloh taolay aytayaptiki, "Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat." U kunda munofiq va munofiq ayollar erkak va ayoli lillazina amanu iymon keltirganlarga aytadilarki, "Unzuruna bizni kutib turinglar." Ya'ni mu'minlarga nur berildi, kofirlar qolib ketdi, munofiqlar ham qolyapti. Mu'minlar ketyapti nur bilan. Shunda munofiqlar aytayaptiki, "Unzuruna bizni kutib turinglar." Fa naqtabis min nurikum. Sizlarni nuringizdan biz ham olaylik deyapti. bir tasavvur ko'ring, mana tog'larda yurasizlar, mujohidlar ko'proq tog'larda yuramiz, fonarsiz yurish sana qiyin. qattiq zulmat bo'lsa, oy chiqmagan kunda qanaq yurish qiyin, qo'rqinchli, qiyin. Ha, mana shu kun, qani qiyomatni dahshatli kunida. Nurga shunchalar muhtoj. Bu ular so'rayaptiki, nuringlardan beringlar, ozgina olaylik nuringlardan deganda, ularga aytiladiki, qiylar ji'u ro'akum, orqangizga qaytinglar. Ortinglardan faltamisu nuro, nurdan ana shu yerdan istanglar. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب shunda ana shu mu'minlar bilan munofiq va munofiqlarni o'rtasida eshigi bor bo'lgan devor uriladi deyapti. Va u devoriki uni ichki tarafi ichida rahmat bo'ladi, ya'ni jannat bo'ladi devor ichida. Endi devorni tashida esa oldi tarafida azob bo'ladi. Munofiqlar ana shu kofirlar bilan qolib ketadi. Shunda u munofiqlar nido qilar ekan. u mu'minlarga qara ular xitob qiladiki, yunadunahum alam nakum ma'akum. Ular nido qiladiki, mu'minlarga biz sizlar bilan birga emasmidik? Qarang, mana bu oyatda, demak ular mu'minlar bilan birgaligi ma'lum bo'lyapti. Biz sizlar bilan birga emasmi dedi? Ya'ni buni sharhida aytilyaptiki, buni tafsirida aytilyapti. Sizlar bilan birga biz namoz o'qimaganmidik? Sizlar bilan bizlar bitta masjidlarda bo'lmasmidik? Sizlar bilan biz ro'zalar tutmasmidik? Sizlar bilan birga edik. Ya'ni ko'rinishimiz islomda edi, biz ham musulmon edik. Biz ham la ilaha illalloh derdik. Biz ham shunaqa islomiy nimada zohirimiz islomda bo'lganki, biz ham islomda yashaganmiz kudar ekanda. Hattoki biz sizlar bilan jangga chiqqanmiz kudar ekan. Hatto jihodga chiqish mumkin ekan munofiqlar. Shunda Ular aytadilarki, mu'minlar mana isbot etyapti. Qolu yo'q demayapti ular mu'minlar ham. Qolu bala, ha, to'g'ri deyapti. Biz bilan namoz o'qigansizlar, ibodatlar qilgansizlar deyapti. Walakinnakum fatantum anfusakum, lekin sizlar o'zingizlarni fitna qildinglar deyapti. O'zingizlarni o'zingizlar fitnaga soldinglar. Ya'ni mana bu kishi, ya'ni mana bu dunyo bilan mag'rurlanish, mana bu dunyo bilan aldanish va bu mag'rur orzu havaslar bilan aldanish va o'zini o'zi fitnaga solishda yana mana bu yerda yana bir tafsir shu ekanki, o'zini o'zingizlarda jihodga chiqmaslik bilan fitna qildinglar degan tafsir ham bor ekan. Ya'ni sizlar o'zingizlarda o'zingizlar jihodni tark etishlik bilan fitna qildinglar. Ya'ni bu o'zini o'zi fitna qilishlikka, jihodga chiqmaslik ham fitnaga kirishlikka dalil nima desa, mana Tavba surasi Alloh taolo bayon qildiki, munofiqlardan bittasi, zohiri musulmon dunyo ham ushlar bir kishi keldida, "Ya Rasululloh" dedi, "Tabuk jangi, jihad farzayim bo'lgan kun. Hatto Muhammad alayhisalom chiqyapti. Hattoki hamma sahobalar chiqayotgan kun. Shu mana shu jihad farzayim bo'lgan chiqib ketayotgan vaqtda, o'sha vaqtda kimdan kim ijoza so'rashlikni nifodan dedi Alloh taolo. ijoza so'rashdi, izn so'rashdi nifodan dedi. Va ana shunda ular kelib Muhammad alayhisolamdan hattoki izn so'raganlardi bu munofiqlik sifati dedi Alloh taolo. Va ana shunda nima qildi? Bir kishi keldi, "Yo Rasululloh" dedi. Bahona istashyapti. Men dedi, nihoyatda ayollarga maftun bo'ladigan shunaqa bir kishiman, fitnalanib qolaman. ayollarga o'ch erkakman dedi. Rumni qizlari chiroyli bo'ladi ayollari. U yerga borsam bironta qizni yaxshi ko'rib qolib dedi, fitnalanib qolishi mumkin. Shunga menga izn bering jihatdan qolay dedi. Shunda oyat nozil bo'ldi. sizga insonlardan ba'zilar borki, yaqulu izanli, menga izn bering yo rasululloh deydiganlar bor deyapti. Meni men la taftinni, meni fitna qo'ymang deydiganlar bor deyapti. Ogoh bo'ling, ular jihodga chiqmasligi bilan o'zi fitnaga tushib olgan deyapti Alloh taolo. ularga yana qanaqa fitna bilan fitnalanishi mumkin ular deyapti. Ular o'zi jihod farzi ayn bo'lganda jihodga chiqmasligi bilan o'zi fitnaga tushib olgan. Endi yana nima unga qanaqa fitna keladi unga? Demak, mana bu oyatga ko'ra Alloh taolo demak jihodga chiqmaslikda fitnaga tushdi deb aytdi. Jihod farzayim bo'lganda. Mana bu oyatni shunday sharhlaydigan bo'lsak, demak munofiqlarga bu yerda mu'minlar bir qancha xitoblar qiladi. Ularga nur berilmasligi sababini. Birinchi nur berilmasligi sababi sizlarga deyapti, "Valakinnakum fatantu anfusakum", demak o'zingizlar fitna qildinglar. o'zingizlar o'zinglar aldadinglar. Ya'ni bir ma'nosida demak, bugungi kunimizga tushadigan holatki, jihod farzayn bo'lganda sizlar chiqmadinglar, o'zingizlar o'zingizlar, shuni har xil bahonalar bilan o'zingizlar fitna qildinglar. Va keyingi sifatinglar va tarabbastum Ya'ni buni shunday sharh qilishgan ekanki, bil haqqi va, va ahlihi. Ya'ni sizlar tarabbastum degani vaqt poylab kutib turdinglar. Buni ma'no shunaqaki, Alloh taolo munofiqlar ta'rifi aytadi, sizlar o'rtada turardinglar deyapti. Ya'ni har qachoniki mu'minlarga g'alaba, fath, nusrat kelsa, alannakum ma'akum, sizlar bilan birga emasmi emasmidik deyshardi dedi. sizlar bilan g'animatlar taqsim qilinayotganda biz ham sizlarni yaxshi ko'rardik, sevardik, biz ham mujohidlar sevardik, sizlar bilan birga edik, biz ham qalbimizda sevardik deb sizlar tarafga o'tib oladi bu vaqtda deyapti. Har qachoniki ularga deyapti mu'minlarga, mujohidlarga, ularga musibat kelsa Uhud kuniga o'xshab, ularga bir shunaqa shahidlar berganda, ularga ketma-ket orqasi orqama-orqa musibatlar kelganda, ular aytadilarki, biz ehtiyotkorlik chorasini olganmiz. deydi deyapti oyatda qarang. Biz o'zimizni ehtiyot qilib olganmiz Unga kim aytibdi chiqsin deb, ular o'zini mag'rur ketib qoldi deyapti. Mana bu oyatlarni keltiryapman men sizlarga. Ular boshqa oyatlarda ham, boshqa suralarda mana shunday ta'riflaydi Alloh taolo. Ya'ni ular aytadilarki, "A biz ular kim aytdi ularga jang qilsin deb, ularni o'zi aldab qo'ydi o'zini, soni oz bo'lsa ham, ular mag'rurlanib ketishdi o'zlaridan ketib qoldi musulmonlar. O'zi jang qilmasa bo'lardi ular deb dedi. ular shunaqa nima qilishadi deyapti. Ma'lumot qilishadi. Biz ehtiyotkorlikda avvalodik. Mana biz bilan o'tirganda jangga chiqmasdan yashashgan bo'lardi deb aytardi deyapti. Qarang. Va tarabbasunda ma'nosi shu deyapti ba'zi mufassirlar. Ya'ni sizlar vaqt boylab turdinglar. Kimga keladi? g'alaba. Mu'minlarga kelsa, mu'minlarga yetib oldinglar. Kofirlarga kelsa, ular tarafga yotib oldinglar. O'rtada turdinglar. Hozirgi holatim shu emasmi? Ko'p insonlarga mana shu mujohidlar holatini tomosha oqilmaganmi kana Vatanda o'tirganlarga ham, internet mujohidlariga ham, vatanda o'tirib faqat diskni ko'rib o'tiradiganlarga ham aytamiz-da, birodarlar, shunga tushib qolmanglar shu sifatga. Qachongacha vaqt borib, kes mujohidlarga sen qo'shib ketamiz deb. Bunday bo'lmaydi. Siz ham mujohid bo'ling. Siz vaqt boylab o'tirmaysiz. Siz ummat hozir musibatda turgan vaqtda siz vaqt boylab turmay qaysi taraf ketsa o'shinga bo'lib olaman deb. Bu munofiqlik sifati. Mani zohiringizni biz ishonamiz. Alloh taolo Barot surasida aytadi, Tavba surasida. Ey Muhammad alayhisalom, ya'ni u kishi Tabukdan qaytganda qasam ichgan shu munofiqlar. Biz bunday bo'lganda, anday bo'lganda endi ming xil bahona. deganda payg'ambar alayhisalom mayli deb kechirgan edi ular zohiran. Sahobalar ham hattoki rozi bo'lgan edi. Oyatda aytayapti. Ular sizdan ular deydi qasam ichiladi. Yahlifuna billah. Allohning nomiga qasam ichib uzrlarni aytadilar. Hattoki sizlar deyapti, ularda sizlar yuz sizlar ulardan yuz o'girishinglar uchun deyapti. Agar sizlar yuz o'girsanglar ham Alloh bunaqa fosiq qonni rozi bo'lmaydi deyapti. Garchi sizlar ulardan rozi bo'lsanglar ham Alloh sizlardan rozi Alloh ulardan rozi bo'lmaydi deyapti. Ya'ni ular bizni zohiran alda mumkin. Biz borganimizda biz sizlar bilan birga edik. Unday bunday deb yig'lab bersa, biz ham ishonib, ha, birodar, o'zingiz bor ekan deb ketaveramiz. Lekin Alloh taolani aldamaydi. Hamma o'zi vijdoni o'zini o'zi sop ko'rsin. Va tarab bosimga tushib qolmayapman ekan deb. Shuning uchun birodarlar, Alloh taoladan qo'rqaylik, taqvo qilaylik. Qachongacha dunyoga berilamiz? Qachongacha bu dunyoda uyatmasdan divan bor uylarda yashab, issiq-issiq uylarda yashab, bu dunyoda Suriyada nima bo'lyapti? Bu yerda Yamanda nima bo'lyapti? Bu yerda Afg'oniston mujohidlari nima bo'lyapti? Vatanda o'tirib olib, yana uyatmasdan nima qilib o'tiraveramiz masalan? Yana mujohidlar ba'zi bir ayblari bo'lsa, malomat ham qilib o'tiraveramiz. Shuning uchun birodarlar, hayo qilaylik, Allohdan qo'rqaylik. Mana shu munofiq sifatga tushib qolmayapmizmikin deb. Uyat kerak. Ya'ni vatarabasningga tushib qoladi bu. Bunaqa vaqtda bemalol mashinani minib, savormi savor, oshma-osh yeb yuraversa, qavat-qavat uy solinversa, bu bo'lmaydi bunaqa. Bunda biz munofiqlik sifat o'qiladi, birodarlar. Ya'ni Alloh taoladan qattiq taqvo qilaylik. Demak, ikkinchi sifat sizlar vaqt boylab kutib turgansizlar dedi. Xuddi nazarimda hozir ham bugungi kunda ham shunaqa, ko'pchilik shunaqa o'xshaydi. Vaqt kutib turganda Alloh taolada hayo qilinglar deymiz. Dunyodagi beuzr tashqari yurtlarda yashayotganlarga yoki vatanda beuzr jihod qilmayotganlarga aytamizki, Allohdan hayo qilishga ertaga bir fatuni surat kelganda ona vataningizga Movaron nahri qanaqa qaytasizlar? Qaysi yuz bilan qaytasizlar? Biz sizlar bilan birga edik deb qaysi yuz bilan qaytaladi? Alloh taolada bir fatuni surat berganda. Mana bu narsani his qilaylik. Mana bu narsani kishi his qilishi kerak bo'ladi. Lekin ana shu vaqtda ham demak qalblarni bilguvchi bo'lgan zot olmaydi. Bizni aldasa ham. Hammani vijdoniga havola. Uzri bilan uzri bilan jihodga chiqa olmayotgan, ha, haqiqiy shar'iy uzri bilan qilsa, u Alloh taolo uni ham bilib turadi. Alloh subhanahu va taolo uni ma'zur qiladi, Alloh taolo uni bilib turadi. lekin noshar'iy uzrlar bilan, lekin o'zlaridagi noshar'iy uzr bo'lsa ham, lekin o'zidan uzrli qilib, shunaqa bizga ko'rsatsa, biz zohiran cheklanib qo'yaramiz. Qalbini Alloh taolaga havola qilamiz. Xo'p, keyingi nima? Sifat vartabtum sizlarda shubha bor deyapti. Sizlar shubhalandinglar. Sizlarda o'zi aslan sizlar jihodda farzandligi haqida hujjatlar yetishmay qolganidan emas. Sizlarda bu Alloh taoloning bo'lgan bu buyruqlarga amal qilishingizdagi sizlardagi uni amalda suskashliginglar asl buni illati bu, asl illati sizlarning qalbingizda shubha bor. Sizlarda Alloh va Rasulni berayotgan va'dalarga shubhalar bor. Jannatga sizlarda shubhalar bor. Sizlar buni Alloh taolo mu'min bandalarga beradigan g'alabalar haqida shubhalar bor. Sizlarda Alloh taolo ozchilik bo'lsa ham mu'minlarga kam fi'atin qalilatin g'alabat min fi'atin kaseera qanchadan qancha oz toifalar o'tgan tarixda ko'p toifalar ustun g'olib bo'lgan degan narsasiga sizlarda shubhalar bor. Sizlarda qalbingizda Alloh akbarmi, Amerika akbarmi desa, sizlarda Amerika akbar degan narsa bor. Sizlarda shubhalar bor. Bu mujohidlar xir edi ular deb mana shunday kofirlarga sizlar kofirlar kuch quvvatiga ishongansizlar. Sizlarda shubhalar bo'lgan. Ya'ni Allohda bandalarga beradigan va'dasi shubhalar bo'lgan dedi. Va g'orratkum lamaniyu hatta jaa amrulloh. Sizlarda sizlarda orzu aldab qo'ygan deyapti. Allohda amri, buyrug'i kelgungacha, Allohda azobi kelgungacha, Allohda o'lim degan Alloh taolaning buyrug'i kelgungacha sizlarda orzu aldab qo'ydi. Ya'ni orzuki xom hayol deyapti. Alloh meni kechiraveradi. Hamma günahda Alloh kechiradi degan xom hayol sizlarni aldab qo'ydi. Va gharrakum billahil gharur. va sizlarda aldovchi Alloh haqida aldab qo'ydi. Ya'ni sen amal qilmasang ham, o'qimasang ham Alloh taolo kechiraveradi. Jihodga chiqmasang Alloh kechiraveradi. Alloh mehribon dedi shuni şuna xil bahonalar bilan shayton sizlarni aldab qo'ydi dedi. O bu kunda falyoma bu mana bu qiyomat kunida mu'minlarga nur beriladigan kunda munofiq va munofiqlardan nur ularga nurdan mahrum qilinadigan kunda, kofirlar mana shu nursizlikda, zulmatda qoladigan kunda, bu kunda la yu'khadhu minkum fidya endi sizlardan fidya olinmaydi deyapti. Va la minallazina kafaru kofirlardan ham fidya olinmaydi. Ma'wakumun nar. Ya'ni hech qanaqa mablag'da evaziga qutula olmaysizlar. Endi butun narsalarni bersanglar ham jahannamdan qutula olmaysizlar. U endi bu kunda biror bir so'mini Alloh yo'liga bergani bahal qilayotganlar u kunda hamma narsasini berishga tayyor bo'ladi. Jahannamda oldida turganda ana shu kunda mana shu Alloh taolaning farzlarini qilmayotganlar, Alloh taolaning mana shu buyurgan buyruqlarini qilmayotganlar hamma narsasini berishga tayyor turadi. Ha butun hayotini shunda berishga tayyor bo'ladi. Hayotim bo'yicha senga xizmat qilaman deydi, lekin Alloh taolani qabul qilmaydi. Alloh uni molini ham, jonini ham, hamma narsasini qabul qilmaydi. Chunki Alloh taolani mana bu dunyoda qabul qiladigan kun qilib qo'ygan edi. U kunda Alloh taolani qabul qilmaydi. Hech qanaqa fidya olmaydi kofirlardan ham. Va ma'wakumun nar. Sizlarni deyapti, endi joylar jahannam bo'ladi deyapti Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin. Navbatdagi Alloh subhanahu va taoloning va'dasi Alloh taolodan demak Alloh taoladan biz ham so'raymizki, Alloh taolo qiyomatda mana shu nur bersin Alloh taolo hammamizga. Alloh taolo hammamizni shahidlardan qilsin Alloh subhanahu va taolo. Qiyomatda Alloh taolo zulmatda, zulmatda, qorong'ulikda hammamizni qoldirib qo'ymasin Alloh taolo. Alloh taolo bizlarni hammamizni mana bu dunyoda ham nur bersin, oxiratda nur bersin. 3-va'da <clears throat> chi bu Alloh taoloni Mana bu va'dasidirki, innalloha ma'al mu'minin. Albatta Alloh mu'minlar bilan birga. Anfal surasida Alloh taolo 19-oyatida aytadiki, va annalloh ma'al mu'minin. Albatta Alloh mu'minlar bilan birga deydi. Demak, Alloh subhanahu va taologa haqqi iymon keltirib, solih amal qilsak, Alloh taolo biz bilan birgadir, birodarlar. Garchi oz bo'lsak ham, Alloh biz bilan birga. Alloh bizni tashlab qo'ymaydi. Og'ir kunlarda ham Alloh taolo biz bilan birga bo'ladi. O'zini madadi bilan, yordami bilan biz bilan birga bo'ladi, birodarlar. Payg'ambar vasallam aytdilarki, Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qilinadiki, u kishi o'zini jiyaniga nasihat qilib, "Ya g'ulam, ey bolakay, inni uallimuka kalimatin, sizga bir qancha kalimalarda ta'limini beraman. Ihfazillah yahfazuka. Allohning hududlarini muhofaza qiling. Alloh taoloning halol harom hududlarini muhofaza qiling. Alloh taoloning buyruqlarini siz rioya qiling, Alloh taolo sizni hifz himoyatida saqlaydi. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Alloh taoloning sizni hududlarini saqlang, Alloh taolaning buyruqlariga rioya qiling. Ha? Alloh taolo aytgandaqa yashaysiz, Alloh taolani qarshingizda topasiz. Ya'ni qiyinlangan vaqtingizda Robbim deganingizda bandam deb Alloh taolo yordam beradi. Shuning uchun demak nima qilish kerak? Birodarlar, mana shu o'zimizda iymon sifatini joy qilib, solih amallar bilan Alloh taoloning buyruqlarini, qaytariqlarini rioya qiladigan bo'lsak, demak Alloh biz bilan birga birodarlar. Har qancha kofirlar kuchli bo'lmasa, biz bilan Alloh taolo birgadir. Ular Alloh taolaning oldida zaifdir. Barula banda. Biz kofir adoli zaif bo'lib qolishimiz mumkin, lekin Alloh subhanahu taolaning oldi hammamiz zaifmiz. Kofir musulmon hamma zaif. Alloh biz bilan birga bo'lsa, kim g'olib bo'ladi bizdan? Hech kim g'olib bo'la olmaydi. Kofirlar har qanaqa hozir tahqiqlar ko'ryapti. Mujohidlar ustida nimaga g'olib bo'la olmayapti? Ular oxiri mana shu narsaga ahli yetgan ba'zilari Alloh taolo hidoyat qilgan ahli yetyapti. Bilyaptiki, bular Alloh bular bilan birga deyapti. Bilyapti. Alloh bular bilan birga deyapti. Chunki ko'rib turibdiki, bu oddiy mujohidlar qanday yengish mumkin buncha katta kuchli davlatlarda. Alloh ular bilan birga. Qanaqa Alloh birgaligiki, mana Afg'oniston diyoriga hatto Rus kirgan, boshda boshda Angliya kirgan. Dunyo butun dunyo deyarli kiryapti mana shu Afg'onistonga qarang, birinchi Angliya kirdi. Veliki derjavya bo'lgan ham. Kirgan, hatto nima aytadi, bir nimada dokumentalni filmni aytayapti, bu sobiq generali Pokistonda U aytadi, hatto bir kunda o'zida Angliyani 1.5 askar o'ldirilgan, deyapti, Afg'onistonga kirganda. Bir kunda. va Angliyani xullas quvib chiqargan, ola olmagan. Undan keyin nima qilgan? SSR kirib keldi. Qizil imperiya 15 ta mamlakat bilan butun dunyo titrardi. Ruslar kirib keldi, mag'rurona kirib keldi Afg'onistonga. Afg'onlar yoki shunchalar sodda ediki, Shayx Abdulazam kitoblarda hatto yozadi, hatto ular nima qilgan deydi, tanklarni baylab qo'ygan deydi. Hayvon deb o'ylagan. Tanklari bilan kirib kelgan ruslar, tanklarni o'sha baylab qo'yishgan ekan. Grantam amaliyotda qonni kerak ekan. Ha, necha metr turish kerak? Ustoz, <laughs> necha metr orqada turish kerak grantam amaliyotda? 25-30 metr turish kerak orqasidan. Uni orqasidagi nimasi qattiq nima beradi? orqasidan o't chiqadi. Amniyat uchun 25-30 metr orqada ular nima qilgan? Qonni qo'yayotgan. Hatto bittasi orqasidan ko'rib turadi degan ekan. Sen otga men ko'rib turadi degan. Ha, shayt bo'lib ketishgan. Qara, ya'ni sodda bo'lganda. Bular sodda bo'lgan. Lekin mana shu sodda afg'on qanday g'olib bo'ldi ustusidan? 15 ta mamlakatni ular 10 yil ichida mag'lub bo'lib chiqib ketdi u yerdan. Alloh taolo nusrat berdi. Alloh mu'minlar bilan birga edi. Va undan keyin endi u Amerika o'ziga kibroni, mag'rurona kirib keldi. Senlar olish olmadi, meni texnologiyam bor, meni rivojlangan quvvatim bor. Men shunday olib tashlayman deb hech qanaqa sulhga o'rin deb kirib kelgan edi. Shunaqa mag'rurona kirib kelgan. Mag'rurona kirib kelgan, kirib keldi mana 10 yil o'tdi alhamdulillah. Mana hozir qanaqchi ketishni bilmayapti hozir. bir sodda afg'on. Bu sodda afg'onni ko'rsata olmaydi. Ya'ni bir masalan hozirgi holatda ta'bir joiz bo'lishi uchun bir soddaroq misol bilan keltirsangda, bir masalan dunyoda hamma taniga sportsmen, kuchli sportsmen u Tayson masalan, nima, boksyor. Tayson. Mike Tyson bu o'zini vaqtida kuchli bo'lgan. U bu endi hamma taniydi uni, kuchli boksyor deb biladi. Endi dunyoda aytaylik bir xabar ketdiki, Mike Tyson yangi ringga chiqadi bitta odam bilan, Chiqadi desa, Hamma o'ylaydi endi, ya'ni bunday kuchli Temir Taysonni raqibi kim ekan deb. Shunda qarabsizki 5 yoshli bola chiqib kelyapti. Kichina bola, zaif bola, oddiy bola chiqib kelyapti. Hamma kuladida, ha ha ha, qanday yutadi bu deydida. Qarabsizki, aligini Taysonni uryapti bu. 5-10 raundda urdi ekan, ontardi hali yosh bola. Endi bir tarafda Taysonni ko'rsatyapti. Mana Tayson va nihoyat mag'lub bo'ldi deb uni ko'rsatyapti-da, uni qarshi odamni ko'rsatyapti masalan. Uni qarshi odamni ko'rsatayotganda bu uyatki bu. Uni ko'rsatgani ko'rsatgani ham uyatadi. Mushunga yetkizdimi deydi hamma. Ya'ni hozirgi kunda Amerika ko'rsata olmayapti, chida olmayapti. Afg'on xalqini ko'rsatgani. Ular Amerika askariyki har bir askarlari kerak bo'lsa 100 ming 100 ming dollar masraf qilib, kiyintirib, shunaqa jihozlab, tistirnog'igacha jihozlangan holatda edi. Hamma ularda texnologiyasi bor. Shunaqa chiroyli kiyingan spetsnazlar kiyinib yurganda, oyog'ida tapichka bilan, hatto krossovkasi yo'q afg'on sotdi afg'on uni qulab qo'ysa. Uni Amerikani qo'llab yursa, u ko'rsatgani hijorati bo'lyapti Afg'onda dunyo ko'rsatgani. Chidolmayapti Amerika hozir qattiq alamzada hozir. Mana ko'rib turibmiz, dunyoni titratadigan Amerika bu yerda kentidan chiqa olmaydi. Hattoki biz vatanda eshitganimizni biz shunchaki hazil qilib aytishyapti derdi. Kelib rostmonaligini bildik. Pampers taqib yurishligini Amerika askarlarini. Pampers taqib yuratsa biz kulardik, hazil qilib aytadi mujohid aka ukalarimizni. Haqiqatda Pampers taqar ekan. Haqiqatda pampers taqadi, qarang. Sodda afg'onim pampesini taqtirib qo'ysa Amerika askarini. Alloh akbar. Demak, bu sodda afg'on kuchliligidan emas u. Alloh taolo annalloh ma'al mu'minin. Albatta Alloh mu'min bandalar bilan birga. Hatto o'zlari aytayapti u, spesnaslar aytayapti, biz deydi, shunchalar tayinlanganmiz, refleks bo'lib ketgan bizga otish deyapti. Otish. Ya'ni shunchalar 2 sekundda o'tib ketishgan. Shunaqa tez harakat qiladi. Shuncha tayyorgarlik kuchli bo'lgan. Lekin deyapti, terroristlar bilan to'g'ri kelganimizda bitta Alloh akbar deganda esdan chiqib qolyapti, deyapti. Hamma narsa esdan chiqyapti, deyapti. Qarang. Demak, Alloh subhanahu va taolo mu'minlar bilan birgadir. Bu Alloh taolaning 3-chi va'dasi. Xo'p, 4-chi va'da bu Alloh subhanahu va taoloning fazl marhamatidir. Alloh taolo vallohu zu fazlin alal mu'minin. Alloh mu'minlarga fazl sohibidir. Alloh taolo fazl fazlli degan ma'no shuki, ya'ni sizga Alloh subhanahu va taolo ya'ni qilgan mehnatingizdan ko'ra ziyodarog'ini beradi. Ya'ni siz o'zi aslan bir ish qilsangizki, uni ajri aslida ozroq bo'ladi, lekin Alloh taolo uni ajrini ko'proq ziyoda qilib beradi. Ya'ni bu buni misol shunga o'xshaydiki, bitta soddaroq bir misol keltirsam, masalan bu Abdusamad nima qildi? Uyiga bu masalan Muhammad Amin ishga olib keldi masalan, ishga olib keldida ozgina 2 ga 2 metr 2-2 metr yerini kavlash kerak. Faqat yer kavlash kerak. Yer kavladi bu kishi. 10 daqiqada ishini bitkizdi. Bu 1 million dollar beryapti. Bu kishi ajablanib qoladi La ilaha illalloh bu pul qanday bo'ldi dedi. Rostdan Amerikani kimni qoladi, inson hayron qoladi-da. Va sizniki sizniki. Yo o'zimi o'z 100 so'mlik ishki bu. Yoki ez 100 so'mga yarasha ishki bu. Lekin bu 1 million dollar beryapti aytaylik. Demak, o'zi aslan ishingizga yarasha puliz oz bo'ladi, lekin bu ko'proq qilib beryapti-yu. Xuddi shunga o'xshagan biz, ya'ni oxirat ishiga biz qilayotgan ishlarimiz nihoyat oz. Biror bir ishimiz, hattoki bu qilgan hijrat jihodimiz ham jannatga loyiq emas u qilayotgan ishlarimiz. Mag'rurlanmaylik. Alloh taolo rahmatiga olmasa, Alloh fazl ko'rsatmasa hech kimimiz jannatga kira olmaymiz. Demak, Alloh taolo ozgina ishimizga ko'plagan natijalar beradi. Demak, Alloh taolo demak mu'min bandalarga shunaqa fazl marhamat sohibi. Xo'p, bu Alloh taolo ajrini ko'p berishi haqida bir necha oyat hadislar bor. Biz bittasini keltiramiz. Shu bilan inshaalloh cheklanamiz. Qanchalik Alloh taoloni fazl marhamat sohibi ekanligini bilib olasizlar. Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladi. U kishi aytadi: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innalloha al hasanati was sayyiat." Albatta Alloh taolo yaxshiliklarni va yomonliklarni yozdi. Suma bayana zalik va so'ngra ikkalasini ham bayon qildi. Nima yaxshiliklar va nima yomonliklar. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allohu tabaarak va taala indahu hasanatan kamilatan. Endi Alloh taolo yaxshi va yomonliklarni bayon qilgandan keyin kimki endi mana shu biror yaxshilikni, ko'p yaxshiliklardan bironta yaxshilikni qilishni qasd qilsa, yaxshilik qilaman deb qasd qildingiz. Lekin uni qila olmadingiz. Alloh taolo o'z huzurida deyapti, mukammal qildi deb yozadi deyapti. Masalan, bu kishi Muhammad Ami ertaga Alloh yo'lida 1000 so'm beraman dedi. Alloh yo'lida shuni men ihson qilaman dedi. Lekin ertasi kuni bo'ldi, lekin o'zi og'rib qoldi, farzandi og'rib qoldi, uning pulini o'rni chiqib qoldi. O'ziga ishlatdi. Lekin Alloh shuni berdi deb yozar ekan, qarang. Niyat qildi, niyat qildi, lekin qila olmadi. Alloh taolo nima qiladi? Shu pulni berdi qilib yozadi. Mukammal qildi deb yozadi. Hatto yarmini ham demayapti. Mukammal qildi. Yoki Abdusamad niyat qildi, bugun kechasi bilan inshaalloh bir 20 rakat namoz o'qib chiqaman dedi. Kechasi bilan ibodat qilib chiqaman dedi masalan. Yo bir para Qur'on tugataman dedi. Lekin kechasi uxlab qoldi, qila olmadi. Lekin 20 para 20 rakatni o'qidi, bir porani xatm qildi deb yoziladi. Niyat qildi, qila olmadi, qarang. Endi dedi, bir banda mana shu yaxshi narsani niyat qildi va uni qildi ham. Alloh taolo endi uni deyapti 10 barobar qilib yozadi. 10 barobardan 700 barobargacha. Hatto niyatiga ko'ra 700 dan ham ziyodaroq qilib beradi Alloh taolo deyapti qarang. Alloh akbar eng kamida 10 barobar. Bir pora niyat qiladi, 10 pora o'qidi deb yoziladi deyapti agar qilsa. Mana Alloh taolaning fazli marhamati. Endi buni muqobilida gunohchi endi. Bir banda deydi, gunohni niyat qildi. Ha bu kishi gunoh niyat qildi. Ertaga bir birodar bor, bir yasab kelaman dedi til bilan. Bir uni qalbiga ozor berib kelishdi, bir zulmni niyat qildi yo biror bir gunohni niyat qildi. Lekin ertasi kuni shu gunohidan Allohdan taqvo olib qaytdi. O'zi yomon ishni niyat qildi, lekin qilmadi. Shunga bitta ajr yozadi Alloh taolo. Gunohni sir qilmasa ham. Endi shu gunohni niyat qildi va qildi ham. Qilsa bitta gunoh qildi deb yozadi Alloh taolo. Mana Alloh taolaning marhamati. Boshqa keng ta'rifga hojat yo'q bo'lsa kerak. Keyingi Alloh subhanahu va taoloning va'dasi birodarlar. Keyingi va'dasi Alloh taoloning do'stligi va himoyasi. Alloh taolo aytadiki, "Vallohu valiyul mu'minin." Alloh mu'minlar do'stidir dedi. Demak, Alloh taolo mu'minlar bilan do'st bo'ladi. Alloh valiyul ladina amanu. Alloh iymon keltirganlar do'stidir. Alloh subhanahu va taolo demak, mu'min bandalarini do'st tutadi. Demak, Alloh taolo do'st bo'ladi ular bilan. Bu ham katta baxt va'da, qarang, Alloh taolo do'st Ya'ni bu ojiz insonda Alloh taolo do'st haqiqatan baxtdir. Mana bu hadisga e'tibor bering va qalbingiz bilan tinglang va Alloh taoloni, ya'ni mana bu hadisdan bir his qiladigan bo'lsangiz, insonning qalbi larzaga keladi. Alloh subhanahu va taolo mu'min bandalarni yaxshi ko'rgandan keyin naqadar himoya qilishligi. Mana Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat Alloh taolo aytadi: "Man adali valiyan" Kimki meni do'stimga, meni do'stimga dushmanlik qilsa, faqad adantu bil harb. Unga men urush e'lon qilaman, deyapti. Alloh taolo mu'minlar do'sti edi. Ha, mu'minlar do'sti. Xo'p, demak kimki mana shu mo'min mandamga, ha meni do'stimga urush e'lon qiladigan bo'lsa, kimki shunga azor bersa, unga dushmanlik qilsa, men unga urush e'lon qilaman deydi Alloh taolo. Va menga bandam men farz qilgan amaldan ko'ra biror bir narsa bilan yaqinlasha olmaydi. Ya'ni men farz qilgan amallardan ko'ra boshqa amallar bilan menga ko'proq yaqinlasha olmaydi. Farz amallarim bilan ko'proq yaqinlashadi, deyapti. va bandan menga endi nafl ibodatlar qilishligi bilan, farzdan tashqari nafllar qilishligi bilan menga yaqinlashishlikda davom etaveradi, etaveradi, hatto uhibbahu, hatto men uni ko'rib qolaman, deyapti. Fa iza ahbabtuhu, endi agar bandamni men yaxshi ko'radigan bo'lsam, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. U eshitadigan uni qulog'i bo'laman. Va men va basarahu allazi yabsuru bihi. U bilan ko'radigan ko'zi bo'laman. va uni o'sha uni ushlaydigan qo'li bo'laman va yuradigan oyog'i bo'laman deyapti. Agar mendan so'rasa unga beraman, agar mendan panoh so'rasa unga albatta panoh beraman deyapti. Bu Imom Buxoriy rivoyati, qarang. Ya'ni Alloh taolo shunchalik unga do'st bo'lib qoladi. Ya'ni u bandasini demak albatta Alloh taolo harom amallardan saqlaydi. Va albatta Alloh taolo u bandasini nurda nurga chiqaradi zulmatlardan. Albatta u bandasini Alloh taolo jannatga kiritadi. Bunday bandasini, ya'ni bir bandasini yaxshi ko'rib qo'ygandan keyin. Demak Alloh Ta'ala mu'min bandalarning valisidir, do'stidir. Mana bu ham Alloh taoloning va'dasidir. Mana shu darsni biz tugatamiz. Va axiru da'vana anilhamdulillahi rabbil robbil alamin. Biz ham Alloh subhanahu va Ta'ala o'ziga do'stlardan qilsin.